تموتن إلا وأنتم أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Braćo moja u vjeri, poštovani mu'mini i muslimani, selamim vas od srca mu'minskim srcima, selamom Islama, selamim svoje ljute krajišnike i junačku krajinu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Draga moja braća Allahovi smo robovi. Živimo u ovim vremenima poznim. U vremenima koja bi mogla biti vremena blizu kijameta. Po mnogim svojim znacima i alametima. I Allah Đalešanuhu nam se i ovakvom halu smilovao i istini nas podučio i omogućio da je slijedimo. Pa ili će to biti dobar put i dobar prag ka velikom hajru, ili će to biti definitivni Allahov dokaz i uzr, opravdanje ispred nas, da ako pogriješimo i ako odustanemo, sami snosimo odgovornost. Jer prije samo nekoliko godina snašla nas je velika nesreća i belaj, a nismo znali što znamo. Snašla je sva ta nevolja, naš narod u gafletu, kome nije jasna bila istina od neistine, kao što je jasna nama danas. Zato od nas zavisi da li ćemo sada kad smo oči otvorili i spoznali ići dalje, jačati, rasti ili ćemo odustati i vratiti se svojim stopama pa da Allah Želešanu ima potpuni argument protiv nas. Da ne možemo kazati da smo zatekli naše očeve i djedove, a nisu znali i nisu nam kazali i nisu nas podučili. Velika je sreća i izazov poznavati pravu istinu dok je drugi ne znaju. Time što ne srljamo kao što srljaju i što im pomoći možemo. Ako budu od sretnih kojima Allah Želešanuhu za uputu iznad dadne. Kojima Allah Želešanu dopusti da na pravi put izađu. Braćo draga, kriza je svekolika. Fali nam mnogo šta kao narodu, ali mogu kazati da je kriza najveća u najvećem hajru. To jeste u imanu i bogobojaznosti i svemu što iman i što islam kao vjera znači i sa sobom nosi i čime pojedinca i zajednicu preporađa. Kriza je u srcima, kriza je u imanu Kriza je u odnosu i sprezi sprem Allahom Đalešanu, pa je otuda prirodno da onda bude kriza i između ljudi pojedinačno i skupno. Da li toj krizi ima lijeka i da li se kriza može prevazići? Odgovor je kratak i jasan i lahak. Zasigurno ima. U Allahovoj vjeri, u poslanikovoj alaihi salatu uputi, je lijek za duše i srca naša, je lijek za našu situaciju, lijek za naše nedaće, odgovor i izlaz za našu budućnost koja izgleda strašna i neizvjesna. Zato sa vama ovom prilikom hoću da razmijenem neke misli i da vam prenesem neke poruke u kojima bi mogao biti izlaz za nas Nestale su generacije koje su po prirodi nasljeđivale od djedova i očeva svojih hajr. Nisu htjeli u zlo, nisu htjeli dangubu, znali su vrijedno da rade, bili su čestiti, nisu napadali na tuđe časti, nisu prekoračivali Allahove granice i znali su se povoljati Allaha Đalešanu tajno i javno. Danas mi nemamo takve generacije same sobom, nego se grčevito i krvavo borimo za svakog pojedinca da ga iščupamo iz šeitanove sljedbi da pretvorimo ga iz šetanova evelija evlije u Allahovog evliju. Jer šetanove snage odavna su radile i sav su svijet proharale i u tome su odmakle u stilu i načinu na koji način djeluju na ljude postali su ogoljeni i vulgarni da danas čovjeka čine nečovjekom insana čine na insanom najsramnijim i najposljednjim, najzadnjim, najživotinskim porivom koji je u čovjeku, koga danju i noću čovjeku plasiraju i prikazivaju, da ga zavedu i da od toga naprave jedini njegov životni interes, dok živi, dok egzistira i dok diše. To je posljednje što je čuvao prokleti Iblis. Allah nas sačuvao i muslimane sve i ljude sve vratio iz njegova okrilja u okrilje milostivog gospodara. To je posljednje što je čuvao. Što znači da je iz svoje džurbe, iz svoje torbe sva sredstva potrošio. I kada se to potroši i kada to svijetu dodije, ostaje na mu'minima da ponovo ponude izlaz da ponovo kažu nije to sve. Ljudi, ne mora biti kraj, ne mora biti propast. Allahovi ajti koji su prvi put uputili i preporodili i danas su pred vama. I danas ih morate čitati. I danas pokušajte prepoznati u njima da li je to istina ili laž, da li vam koristi ili šteti, da li će vas unaprijediti ili unazaditi. Zato, braćo moja, dolazim sa nasihatom, a Rasul sallallahu alaihi wasallam je kazao dinu nasiha, vjera je nasihat. Rekli smo za koga Allahu poslaniće. Kaže, za Allaha, za njegovu knjigu i njegova poslanika i za predvodnike i prvake muslimana i za sve muslimane kako prema Allahu Đalešanu se odnositi, kako u njega vjerovati i kako mu se pokoravati, vjera te poučava i kazuje. Vjera ti je u tome nasihat. Kako prema knjizi Božjoj, isto tako će ti vjera kazat. Kako prema poslaniku upute, poslaniku milosti, vjera će ti kazat. Kako da se odnosiš prema prvacima i predstavnicima koji su ti na vlasti, koji ti sude i zapovjedaju, koji ti poslije Allaha Đalešanovu sudbinu kroje ovu kratku dunjalučku, vjera će ti kazati i kako ćeš prema svakom bratu muslimanu pojedincu u vjeri je uputa i odgovor. Pošto od vjere moramo početi, jer naša vjera, Allahu Đalešanu hvala, nije krnjava i ne treba niko da u nju dodaje Dala je odgovor i dala je smjernice za svaku stvar u životu. To nije manjak, nego je to plus islama nad drugim vjerama. I to nije manjak muslimanima, što ne moraju koje kuda da uče kako će da se ponašaju, nego u vjeri nauče kako da vjeruju, tako da klanjaju, tako da se odnose sprem muslimanima i nemuslimanima, a tako i da posluju i da u životu rade i privređuju. Sve ih uči vjera. Vrlo malo je onoga što neko drugi pored vjere može dodati. Da vjera nije kazala, ako je kazala, sigurno je ono što je vjera kazala bolje od onoga što nas drugi hoće naučiti, sem Allaha i sem njegova poslanika i uleme koja nam je protumačila ono što nam je Allah objavio i što nam je Resul sallallahu alaihi wasallam ostavio jer zasigurno nemamo nikog da nam je bio iskreni prijatelj i učinio iskreni nasihat kao što su to učenjaci Islama, počevši od prvog halife Ebu Bekra pa do četvorice imama, pa do uleme koja neće iščeznuti do sudnjega dana, ostaće na pravoj stazi kao što je Resul sallallahu alaihi wasallam navijestio. Allah jalla šanuhu poručuje A'udhu billahi mine šeitanir rajim ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين I nemoj da slabite, i nemoj da se žalostite i tužite. Vi ćete gornji uvijek biti, samo kada vjernici budete. Ako vjernicima budete, znajte, uspjeh na Dunjaluku, Znajte, naredba Allahova Želešanu i zabrana svaka odnosi se isključivo na vjernike. I pomoć Allahova snaži će samo vjernike. Allahova zaštita i milost i na kraju džennet je samo kao što kaže Resul sallallahu alaihi wasallam ustani jednom od ashaba i objavi da u džennet neće ući illa nefsim mu'mine osim mu'minska duša. Pa kaže uzvišeni, a mnogo je toga, braćo, što nas razočarava i tuži, što nas brine i zabrinjava. Mnogo je toga, počeš od pojedinca do, do globalne situacije. Međutim, nada ostaje, nada ostaje i izlaz ostaje u našoj vjeri, u našem imanu. Zato vratimo mu se, od njega počnimo, na njemu udarimo temelje svoje ličnosti, na njemu udarimo temelje svoje porodice i kući, na njemu udarimo temelje svoga društva. Tako je Allah naredio i drugačije neće od nas prihvatiti. I u suprotnom će nas kazniti. Jer nam Allah Želešanu u svojim emrovima nije ostavio izbora. Pa kaže, audhu billahi mine šeitanu rajim, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Nema pravo ni mu'min ni mu'minka kada Allah i poslanik njegov nešto narede da im bude izbora i da hoće neće nego moraju izvršiti. Ako prema Allahu i poslaniku njegovom zgriješi i kojim se ne pokori zaista je daleko odlutao i zaista je prestupnik veliki. Zato kaže uzvišeni Ela al-khalqu wal Zar nije on taj koji stvara i naređuje? Kada vam dođe neko drugi koji vas je stvorio, kada vam dođe neko drugi koji vas hrani, kada vam dođe neko drugi da vam pamet i, i sluh i vid i eđel da pokoravajte mu se, ali vam neće doći. To je Allah koji vas je stvorio, da bi vas iskušao, da bi vam naredio, da bi mu se pokorili. A ako se ne pokorite, samo za vas i džinove kojima je pamet dao, džennet i džehennem je spremio. Znajte vjernici, znajte koji ste zadovoljni Allahom, gospodarom i Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem poslanikom i islamom, vjerom i Kur'anom knjigom i džennetom nagradom i džehennemom prijetnjom i muslimanima braćom. Znajte da svaki poslanik kada je dolazio naređivao je i zabranjivao, ali nije ništa drugo nudio tražio je imetke, tražio je živote, tražio je vrijeme, ali je samo jedno nudio, dajte mi to, vama je džennet. Uradite to, vama je džennet. Klonite se toga, garantuju vam džennet. Zato vjernici, teško nama i slabije li nam vjeri, ako jednoga dana nam džennet ne bude dovoljna inspiracija i dovoljna naknada za dijela koja činimo, ne tražimo na dunjaluku ništa i ne tražimo od drugog ništa. Tražimo za dijela pokoravajući se Allahu Đalešanu samo džennet njegov. A džennet znači istovremeno biti sačuvan od vatre. Je li dovoljno mu'minima danas? Kao što je bilo dovoljno mu'minima u doba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da rade za džennet. Da istimuliše džennet da žale kada imaju priliku da urade grije, da žale da propuste žennet. Kada treba da dođu kakve bludnice dunjalučke, da im bude žao da se lišavaju vječno hurija u žennetu. Jer je nagrada i kazna od iste vrste. Zato, moja braća. stanje ne smije da razočara. Izlaz je pred nama. I poruka moja s kojom vam dolazim danas jeste da se dobro prisaberemo i vratimo kitabu i sunnetu i vratimo čistom pravom vjerovanju i čistom iskrenom ibadetu i pravoj uputi kojoj zabluda ne može doći ni s lijeva, ni s desna, ni s prijeda, ni s traga i njome reformišemo svoj život. Probali smo braćo na sve načine, ali sa neukim narodom ne ide. Narodom kojem se može zaprijetiti Allahovim zadovoljstvom i vjerom i da on odustane. Tamo se kaže ne smiješ tu opciju jer je to Božja vjera. Kako može to nekog odvratiti? Naprotiv to treba da čovjeka pokrene. Gdje je onda zapelo? Zar može kod mu'mina da ti neko kaže ne smiješ za tom opcijom jer to ona vodi islamu? Allahu akbar. Je li to mu'min koji će zbog toga kazati ne mijenjam opciju? Zato se moramo vratiti i naučiti čistom tevhidu. Tevhidu Allahovom Đalešanuhu da je on jedan jedini koji je stvorio. Jedan jedini koji gospodari svemirom. Jedan jedini koji sve zna i sve može. Jedini koji obskrbljuje. Jedini koji ljudima sudi. Zatim, iz toga proizilazi da je on jedini koga molimo, jedini kome se klanjamo, jedini kome dole upućujemo, jedini od koga se nadamo. I na kraju samo je on takav, ne može nam niko kada takvu vjeru imamo čovjeka prikazati takvim ili drugo božanstvo izmisliti pa kazati i on je kao Allah. Ne, to je tevhid. I udarimo temelje svoje vjere na tim temeljima. Zatim, očistimo svoje la ilaha illallah muhammadur Rasulullah. A la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah može biti puka riječ koja ničemu neće odvest. Jer to la ilaha illallah mora proisteći iz znanja da ti vjerniče znaš, tražio si i učio si o drugom Bogu, ali nisi našao da ga ima. Nisi našao da je drugi neko stvorio nebesa i zemlju, da je drugi neko dao vodu i brda, da neko drugi daje živo i neživo, da iz zemlje život izvodi i tvoj i hrani stoku i bilje koje je također živo. To je elm. Zatim moraš imati jekin da je to tako, da nema Boga sem Allaha, pa moraš to kazati iskreno, da ne bude ni faka, licemjerstva, zatim sa ihlasom, da ne bude u njemu rijaha, da ne bude u, u njemu nečega, zbog nekog drugog sem, zbog Allaha i moraš to da voliš više nego što voliš sebe i svoj život, Zatim moraš da se pokoravaš. La ilaha illallah ako si na početku rekao dok si živ ne smije da dođe pred tebe Allahova naredba. A da ti kažeš e ovo i ne mora. Mora! La ilaha illallah te obavezuje. Zbog čega ne mora? Koji ti to Bog drugi naređuje da prema Allahu pogrešiš? Je li ti? Ne, ne može, ja sam samo stvorenje. Je li drugi Bog? Dve drugog Boga nema je li drugi čovjek i on je samo stvorenje i Allahovo mora proći i ne može doći do zastoja u umetu, u umetu Islama ako se tako nauči. Moramo se vratiti, braćo moja. Vjerujte da smo deset godina prokockali. Deset godina narod ničemu nismo naučili. Čekali smo od nesvjesna i neuka naroda. Je li i dalje čekamo? Wallahi je zabluda i zamka. Zabluda je i zamka. U osnovi postoje samo dva puta, a ovaj drugi možete podijeliti na hiljadu, ali je on jedan. Postoji Allahov put i on je vjerovanje u Allaha i pokoravanje Allahu. I postoji šetanov put, njih može biti stotinu, svi su šetanovi. Mu'min sigurno neće da slijedi ni jedan od šeitanovih puteva. Naučimo narod, sada kada je šetanska dava snažna i jaka, ona dedina i nenina i babina i majkina vjera slabo može pomoći. Slabo se može pohrvati sa zabludom koja se plasira nego mora biti vjera Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, onaj Kur'an u kome je uputa za sve, u kome je odgovor za sve, onaj sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji je zaklete neprijatelje Islama mijenjao u najveće borce za Islam. Zar mislimo naprijed? Zar mislimo naprijed ako taj preporod ne uradimo? Uzvišeni je rekao Ajet stalno ga vjernici u džamiji u preporodu čitaju. A'udhu billahi mine shaitanir rajim. Inna Allahe la yugayru ma bi qavmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah neće promijenuti što je narod snašlo od trvenja, od podjela, od mržnje, od slabosti, od neprijateljstva, od dušmaluka, od sapličanja nogi, nogu samom sebi, jer ako ti sapličeš bratu, sapliče on tebi, sapličeš sam sebi, kao što kaže Resul sallallahu alaihi wasallam. S drugim primjerom, kada ne treba da čovjek psuje sebi majku, roditelje, pa kaže kako, pa psuje drugom čovjeku, pa on psuje njemu, u osnovi on sebi psuje jer je on prouzrokovao. Tako isto mi, koji to čovjek ti neće vratiti isto ako si se zadužio, jer dug, jer dug ne umire. Pa kaže uzvišeni Allah neće promijenuti stanje naroda dok narod ne promijeni sebe. Pazite, mi mijenjamo ljude, a ljudi isti. Mi mijenjamo ljude sa ulice na a braćo, šarana ista. Žuta, crvena boja ista. Šarano, moramo promijenuti ljude poučavanjem pravoj vjeri kojoj je poučavao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a ta je vjera izazovna i slatka. Volio bi vidjeti nesretnog čovjeka koji bi je naučio, a nekad se u životu ne pokorio. A nekad se u životu ne pokorio. Ne garantujem odmah, ne garantujem za deset godina, ali mi vidimo i naše stare dele koje su naučili ono malo u Mektabu, kada dođe 60-70 godina, vrate se džamiji, da nisu znali ni to, ne bi se vratili u 60. jer ne znaju ljudi. Znaju samo žurke kojima je učila druga opcija. Tako isto ako naučimo ljude pravoj vjeri, pravom akidetu i pravom sunnetu, mako bio ako je to znanje posvojio, jednoga dana će se okoristiti. Jednoga dana će to znanje zatrebati. Razočarat će ga sve drugo. Pa hajdemo se izmijenuti i onda nije problem koga ćemo izabrati, jer ćemo imati jedno univerzalno ogledalo u kome se gleda i vladari kojem se vlada, koje gledamo jutrom i večeri i ja i ti, pa ga stavim preda se, pa ga stavim predate. Isto je naredba Allah spustio i meni i tebi. I ja ih gledam u sebi, ti ih gledaš u meni. Ja ih gledam u tebi, ti si ih gledao u sebi. I non stop se čisti, non stop se popravljaš. I ne bojimo se onda nikakvih komisija, i nikakvih analiza i nikakvih istraživanja. I ne bojimo se koga ćemo izabrati, jer ako izaberemo od deset jabuka zdravih bilo koju, naješćemo se. A ako je deset gnjili, nećemo se ni od jedne okoristiti. Zato znajmo i prepoznajmo. Izlaz nije da ostajemo džahili, da ne poznajemo svoju vjeru, da nema vjere u našem životu, nema čvrstog vjerovanja, nema pokoravanja, nema Allahu robovanja, nema ostavljanja grijeha, nema borbe sa sobom, nema borbe sa šetanom, nema savladavanja i čuvanja od dunjaluka kao što je rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunjaluk je sladak i zelen, bojite se dunjaluka, čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. Nema toga nigdje. I onda tražimo izlaz u mijenjanju faca, u mijenjanju lica, u mijenjanju ljudi izlaz je u tome da ulema naša poučava pravoj vjeri s kojom je zadužena kako kaže uzvišeni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون i kada je Allah uzeo od onih kojima je knjigu dao zavjet, sigurno ćete dostavljati te ajete i objašnjavati ljudima, nećete ih sakrivati i prešućivati, pa su ih bacili za leđa svoja i prodalo ih za nešto što ne vrijedi i zlo je, i zlo je ono što su za njih kupili. Malo su dobili. Zato na ulemije da pravom akidetu, čistom ibadetu i islamu kao uputi za sve u životu poučava ljude i u tome bude primjer i onda će doći selamet. Moramo kako se uvjeriti u, to, u tu opciju, draga braćo, razuvjeriti se u druge opcije. Znati da nas ništa drugo ako prema Allahu griješimo, i ako Allahovom stazom ne kročimo, neće nas spasiti i usrećiti. Rekao je Hazreti Umar, mi smo narod koji je Allah uzdigao islamom i kada mimo islama budemo tražili ponosa, ponizit će nas Allah. I to nam se dešava cijeli vijek. Cijeli vijek mijenjamo opciju iza opcije. Ali nam biva samo gore. Uzdići će nas Allah sa imanom i ilmom. Jer je kazao, audu billahi mine šeitanir rajim, يرفع الله amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat Allah će uzdići između vas one koji budu vjerovali i kojima bude dato znanje na visoke stepene. Allah Želešanu je spomenuo dvoje. Spomenuo je iman i spomenuo je ilm. Najpreće je da ih vežemo i ne odvajamo. Ilm, ako nema bogobojaznosti, može biti katastrofa. A bogobojaznost ako nema znanja, može biti zabluda. Oni su oboje dobro, oni su oboje dobro, samo nikada jedno ne može da garantuje uspjeh. Kao što je rekao imam Ali radijallahu anhu, قسم ظهري رجلان العالم المتهتك والعابد المتنسك slomili su mi leđa dvojica pokvareni učenjak koji se igra s vjerom i do nje nimalo ne drži, ali je zna i neuki pobožnjak koji hoće da istira mak na konac, ali ne zna kako će. I normalno da će upadati u mnoge zablude. Zato je neophodno da se spoji ilm i iman, ilm i takva, takvaluk, da bude garant uspjeha, da bogobojaznost ne dozvoli učenom da zbog nečega proda vjeru ili krivo kaže ili krivo pouči ili na svom zadatku izostane ili svoj posao ne uradi. Jer ova dvojica su uzori i ugledi. Kada čovjek vidi insana da djeluje pobožno, uzet će ga sebi za uzor a ovaj će mu onda govoriti bez znanja i naučit će ga krivom. A isto tako, ako kod čovjeka bude znanja, ne bude takvaluka, može zbog nekog interesa kod tog čovjeka htjeti nešto drugo od onog da ga istini pouči. Pa ga može na krivi put umjesto pravog odvesti. Samo vjerom, braćo. I samo imanom. Samo čvrstim pokoravanjem Allahu i vezanjem za njegovu uže. Možemo ujediniti saf. I možemo ujediniti riječ. I možemo ujediniti svoj stav. Da nam stav bude jedan, jer je vjera i zakon jedan. Da nam riječ bude jedna, jer je riječ Allahova i riječ poslanikova. I da nam saf bude jedan, jer je saf mu'mina koji Allaha slušaju i prema Allahu ne griješi. Tako vam Allaha pokažite mi drugi put ako ga ima. To je put. Zato ne gubimo vrijeme. Allah nam je dao ovo nešto mira, ovo nešto vakta da se o sebi zabavimo i da se malo popravimo učimo. Gdje god ima kitab koji na dobro upućuje, uči. Gdje god ima osoba koja te može naučiti, druži se sa njom. Gdje god ima halka u kojoj se poučava čistoj vjeri, vjeri Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, požuri sve ostavi. Požuri sve ostavi, jer ništa ti, ništa ti dobra donijet neće, ne budeš li valjano naučio. Sigurno kažem da nam se sve ovo dešava i da ne možemo da savladamo svoje slabosti zato što ljudima vladaju hirovi i lične volje i lične težnje i ljudi ne znaju čime da se vladaju, čime da se ravnaju, pa može svak da u zabludu odvede. Zato jednom za uvijek naučimo kako mu'min gleda i poučimo svakog do koga doprijeti možemo kako je dužan Allahom mu'min da gleda. A molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam na pomoći bude. Da nas on povuči, da nas on učvrsti, da nas on čuva. Da nam Resul sallallahu alaihi wa sallam bude uzor i vođa. I da nam onaj svijet i nagrada Allahova bude naknada za djela koja radimo. Molim Allaha da se smiluje ovom skupu i da nas grijeha odriješi. Molite ga i vi, a on je milostivi i prima pokajanja i grijehe briše. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله اللهم ارضى عن أئمتنا الحنفاء أربعة الخلفاء ذوي القدر العلي وشأن الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي عشرة المبشرين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أجود الأجودين وبعد Braćo draga, ono što sam kazao u prvoj hutbi je poruka moja i savjet i nasihat braći mojoj da se ne igramo i da sebe i druge u zabludu i greške ne uvaljujemo. Bićemo odgovorni za sebe i za svoje vrijeme. Bićemo odgovorni za porod svoj i odgovorni za braću svoju. Allahova vjera šala nije i njegova naredba za poigravanja nije, a pada na svakoga izuzetka nema, bio on vladar ili onaj kojim se vlada bio on na čelu ili bio u pozadini. Samo vjerom, samo vjerom čovjek može biti uzor. I vjernik mora da bude i najbolji radnik, i najbolji vojnik, i najbolji otac, i najbolji muž, i vjernica najbolja supruga, i dijete vjernik mora biti najzahvalnije dijete koje će koje će ti dobročinstvo činiti dok te u kabr spusti svojim rukama i dok bude živilo i ostavit će svijet poslije sebe da se čini dobro za tebe, njegovog babu. Hoćemo li ostaviti ovo dobro i zaboraviti se? A Allah nam je zaprijetio ne budite od onih koji su Allaha zaboravili, pa su sami zaboravljeni. I u istinu smo zaboravljeni. Samo zato što smo zaboravili Allaha tabaraka wa ta'ala. Zaboravljamo jedni druge sada. Niko ne može doći ni do koga pa da riješi svoj problem. Niko ne ima sluha za drugog. Jer Allah tako naređuje? Allah to zabranjuje. Znači, zaboravili smo Allaha, pa ga se sjećajmo pa imajmo emrove njegove na umu, pa će nam biti bolje. Stare i aktuelne prijetnje, braćo, i sada vise u zraku. Prijeti nam se i sada svime i svačime od istrebljenja i brutalne agresije. I na nama je koliko ćemo biti jaki, koliko ćemo to mirnim i drugim sredstvima moći spriječiti. Zato je na vjerniku da svakog dana bude jači. Svakoga dana sa svojim bratom u jačoj svezi i sprezi bliži do svoga brata da se jedan na drugog mogu oslonuti posle Allaha i pouzdati. Jedan vid slabljenja nas jeste selidba iz Bosne. Selimo braćo ostavljamo prazne prostore koje može svako pripojiti gdje hoće. Dužnost je da ona naša borba ne bi bila uzaludna. Da se maksimalno trudimo da ovdje budemo. Znam da kriza goni ljude i da ljudi traže rješenja jer ih ovdje nema. Zato je dužnost odgovornih da potraže za ovo stanovništvo rješenja na ekonomistima je da brinu o mojoj i svojoj egzistenciji, ne da ja brinem o ekonomiji. Ja ću brinuti o svojoj i njegovoj vjeri, tako mi Allaha. Ali neka on brine o mojoj i svojoj egzistenciji. Tako je u vojniku da čuva svoju i moju sigurnost. O političaru da štiti moj i njegov interes, on je zajednički. Krizu sami sebi stvaramo. Opet zbog toga što smo slabi vjernici. Ovda usput dok sam došao vidio sam niz šopova gdje nam Srbadija prodaje onaj svoj pesimluk. Nekakve cece i gece. Kome je to iznio na cestu? Ima leko da ne zna odgovor. Nama, muslimanima, muslimanima, ja Allah, da da vidimo koga će Allah nazvat muslimanova da će to kupit? Nama kako nas popularno zovu balijama. Znaju da zatim letimo. I od toga mogu da žive i profit pravi. A šta je sa drugim stvarima? Idem jednoga dana u dućan. Došao sam sa puta da kupim djeci svojoj nešto. Pitam dajte mi čokoladu ali dajte mi bosanski proizvod. Ne mogu da je nađu. Dajte mi bombone, ali bosanski proizvod iz Vispaka, iz Tešnja, gdje već ima, iz, iz Ne mogu da nađu. Nisam kupio jer nisam morao, a brašno sam kupio jer sam morao. To je naša svijest. Hoćemo da izađemo iz krize. Pomozimo sami sebi najprije. Mi smo kupovna sila u Bosni i Hercegovini. Na nema drugi poraženju. A naši ljudi, naši privrednici imaju para. Oni kupuju holidejine, oni kupuju hotele Europa i drugo. Zašto nam ne otvore veleprodaje? U kojima će prvo od naših proizvođača kupiti sve što ima. Da ova naša sirotinja ne ide vani. Da naše fabrike prorade. Da hladnjače iz naših fabrika idu u diskonte pa dalje u niže prodavnice. Gdje je svijest naših ljudi koji imaju džepove, naših poduzetnika, naših biznis, biznismena, naših privrednika? Gdje je svijest? Gdje je svijest kupca? U zalivu dnevno nakon bojkota američkih proizvoda Amerika gubi 2,5 miliona dolara dnevno. Nakon što su se hvalili kada dođeš u prodavnicu da je ovo Ameriki, sad se reći da neće niko da kupi. Pa mora Boga ima li tamo neki muslimanski proizvod da ti ga pro... Ima li nešto da je proizvod Egipat, ima li nešto da je proizvola Turska, ima li nešto da je proizvod Pakistan, ima li nešto da je proizvela Malezija, jer zna da ti nećeš ono da kupiš. Nećeš da jačaš privredu onoga koji ubija tvoju braću, koji može da najskuplje institute otvara i ulaže da planira kako će, da, će, da te sa zemlje pomete. A mi koji ta, pa nije subhanallah čokolada i bombona, nije semirski brod. je svaki narod proizvest. imamo za to resurse i potrebe i znamo. Zato svaki pojedinac koji čuje i svaki pojedinac koji može kome kazati, budite svjesni kada kupujete, kupujte ono što sami proizvodimo, pa će nam biti bolje. I oni koji uvoze, ne možemo se više izvlačiti da, nise, da nije prohodno, da nam moraju drugi dovoziti. Možemo i mi sve ono što dolazi izvana može doći u našu matičnu prodavnicu, u naš matični diskont. Ako nećemo mi, nemojmo očekivati od drugih. I na kraju, braćo, satrše nas podjele po svim osnovima. Po svim osnovama. Partijske, ideološke, mahalske, lokalne. Znajte da je svaka podjela osim podjele na iman, i njegovu suprotnost podjela džahilijeta. Podjela džahilijeta koji nam je zabranjen. Vjernici moraju vjerom postati braća i ništa i u tom bratstvu ne smije podijeliti. A one njihove razlike treba da stave na vagu, na vagu koja im je na sedmog neba spuštena, na vagu kitaba i sunnata pa da vidimo ko je u pravu u svelkoj pojedinosti. I da se bratski vraća onaj ko nije u pravu, ne zbog toga što je to čovjek, nego zato što mu je dužnost da se istini Božjoj pokori. I ne treba da mu je krivo što je on poražen, što nije bio u krivu, nego treba da mu bude drago što može da izađe na istinu i na pravi put u onom dijelu i onoj stvari u kojoj nije bio u pravu. Uzvišenim im nam naređuje da se držimo za Allahovo uže zbijenih redova i jedinstveni i da se ni pošto ne dijelimo, da se ni pošto ne dijelimo, ali ponavljam i podvlačim za Božije uže. Za Božije uže, ne za uže Hasino i Husino. Svi muslimani za Božije uže, Allah nas je spojio i Resul sallallahu alaihi wa sallam svojim, svojim dijelom i riječu ujedinio i teško onome ko nas poslije toga razjedinjuje, osim da nas poziva riječima Allaha i riječima poslanika i onome što one nalažu. Molim Allaha baraka wa ta'ala da ujedini riječ muslimana i da ujedini srca muslimana, da se u njegovo veliko ime vole i poštuju i da čine jedni drugima nasihat na najljepši način i da u srcu svakog bude toliko dovoljno ljubavi i toliko dovoljno lijepog mišljenja da uvaži od svog Molim ga subhanahu wa ta'ala da se smiluje vjernicima i živim i mrtvima i da ne ostavi u ovom trenutku nama ni jednog grijeha, a da ga ne oprosti i ni jedne brige, a da nam je ne olakša i ni jednog problema, a da nam ga ne riješi i ni jedne potrebe, a da nam je ne priušti i udovolji. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam učvrsti korake naše na pravom putu, da budemo dok smo živi vjernici i da na vjeri i sa zadnjim riječima La ilaha illallah selimo ka njemu, onome koji nas je dao da kratko živimo i uživamo i da zaradimo ako hoćemo veća dobra, a priprijetio ako se poigramo. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane na cijelom dunjaluku i da ih sačuva zabluda, zemljotresa, kamate, zinaluka, nemorala i sile nevjerničke. Molim ga subhanahu wa ta'ala da se pokoljenjima djeci našoj smiluje i da našim trudom uputu zateknu i olakša nam da ih odgojimo i da svi živimo sretno kao muslimani. Rekoh ove riječi, a Allaha Đalešanuhu molim za svako dobro, nama i svim vjernicima. I kažem, audu billahi mine šeitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Zbijte svoje safove, ispravite i izravnajte.